أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم رب زدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Neka je sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salam na našega poslanika i Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slede pravi put do sudnjega dana. Molim Allaha Đelešanu da nam podari korisno znanje i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da, nam, da nas pouči kao što je poučio Ibrahima i da nam podari razumijevanje i shvatanje kao što je podario Sulejmanu alaihi salam. E, prošli put na prvom našem predavanju mi smo govorili općento o značaju hadisa, o, o stvari o značenju značaju hadisa, o, o njegove važnosti u razumijevanju islama, o njegove vrijednosti. Rekli smo da se bez hadisa ne može razumjeti islam, da se ne može dosadno slijediti e, put i, i pravac poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Zato su muslimani kroz vijekove, pored Kur'ana, izučavali su i hadis, uporedo s Kur'anom, čak e, možda i više nego Kur'an, sam Kur'an. Zato što je napisano e, dosta dijela i postoje e, mnoge hadijske zbirke koje je sabran il hadis, odnosno sunet poslanika, ali i salatu veselam, i postoje komentari tih zbirki. Tako da imamo veliki broj, da kažem, ogromna, ogroman broj hadijskih dijela koja su uglavnom, je kažem, uh, zabilježena i napisana na arapskom jeziku. Također smo govorili o nekim osnovnim pojm, pojmovima hadisa, šta je to, jeli, eh, o vjerodostojnosti hadisa, šta je sahih, šta je daif hadis i tako dalje. Međutim, o tome nećemo sad detaljno, već ćemo prijeći na naše drugo predavanje. Eh, mi smo najavili da ćemo večeras govoriti uz Allahu Jelešanuhu dozvolu o samom autoru ovog dijela koje ćemo mi obrađivati i čije ćemo hadise učiti a to imam nevevi, poznat kao imam nevevi skraćeno, a također, također ćemo govoriti i o, i o samom dijelu, poznatom kao El Arbaune Nevevije ili 40 nevevi hadisa. Zaista je, zašto je bitno govoriti o, o biografiji velikana? Mi znamo da su ashabi najbolja generacija muslimana i da su oni odgajani pod okriljem, odnosno pod direktnim nadzorom poslanika, ali salatu wasalam, to je bio njegov odgoj, popraćen objavom, u njegovo vrijeme silazila je objava. To je najbolja generacija, općenito generacija muslimana i oni su nam prenijeli. Oni su prva generacija, prva karika koja, sna, koja je nama prenijela islam, općenito je Kur'an i hadis poslanika, ali salatu wasalam. Poslije su došli tabiini, tabi, tabiini i ostali. I naravno u cijeloj muslimanskoj, odnosno islamskoj historiji imamo velikane koji su se isticali neki po pobožnosti, neki po jeli ovaj znanju iz različitih oblasti, a jedan od takvih je svakako, takvih je svakako i imam Nebevi o kojem ćemo večeras govoriti. E, dok izučavamo e, biografije, odnosno život i dijelo islamskih velikana, prije svega izučavamo to radi, odnosno s ciljem da se ugledamo na njih. Da se malo mi makar tako vratimo one zlatne generacije muslimana, Jer mi živimo zaista u nekakvim čudnim vremenima, teškim vremenima kada se otimamo, sami sebe otimamo od ovih, od ovih sila, da kažemo, ovih negativnih sila koje nas vuku u sebi i koje nam ne daju da budemo čestiti dobri muslimani. I kažem, vrlo je bitno da izučavamo biografije islamskih učenjaka i velikana. Mi, i, mi i u tom, uh, po tom pitanju i u toj oblasti imamo mnoga dijela napisana. Jeli? li? biografije islamskih velikana, što nije nimalo slučajno, znali su naši prethodnici šta treba i zašto treba pisati o njima. Prije svega to je naša tradicija, to je naša historija, to je naše blago, a pored toga e, u njihovom životu zapisana su, jeli, e, zapisano i ono što su oni bili. Njihova učenost, njihova skromnost, njihova pobožnost i mi u tome trebamo pronalaziti primjere. Da u tome tražimo inspiraciju za sebe. Ako ne možemo biti kao oni, a teško možemo, vidjet ćemo kad budemo malo večera slušali, odnosno govorili mamu Nebeviju, makar da se, da se ugledamo na njih, da makar ih imitiramo. Kao kad mala djeca danas ili omladina imitira neke današnje likove, odnosno autoritete, uglavnom sto futbaleri i drugi, oni ih samo imitiraju i pokušavaju biti kao oni, ugledaju se na njih, a mi eto da se pokušamo ugledati na ove naše velikane učenjake, učenjake, da vidimo kako, kako su oni bili pobožni, kako su oni bili čestiti, koliko su znanja imali, kako su bili iskreni, kako su jedni drugima praštali, kako se brinuli samo o sebi, nisu o drugima i tako dalje. I zaista u tome a, e, a, e, ima dosta motiva za nas da budemo bolji, dosta inspiracije da budemo bolji. Imam, jeli, Nevevi. Prvo ćemo o njegovom imenu, o njegovom rođenju i djetinstvu, a poslije o sticanju nauke i njegovim dijelima koje je napisao. Kažem, ovo je važno znati zato što su to naši velikani. Naši velikani o kojima trebamo znati. Imam nevi, nije obični učenjak bio, vidjet ćemo kasnije. Mi, mi muslimani danas, e, mnogi muslimani, jeli, poznaju islamske učenjake velikane kada kažemo e, četiri, e, imama četiri, imami četiri mezheba, kao što je imami Ebu Hanife, Šafija, Malik, Ahmed, kao što su velikani hadijski znanosti ima Buharija, Muslim, kao što je Tirmizija, Nesaja, Abu Dawud, Ibn Mađo i ostali. A i Nevevi svakako spada u tu grupu islamskih učenjaka velikana koje trebamo znati i ko, o kojima trebamo znati. Prije svega, e, on e, ima, nosi titule Imam Hafid Muhaddith. Imam Hafid Muhaddith. Mi smo prošli put govorili što znači Hafid. Ovdje se ne misli uh, da je on hafiz uh, eh, Kur'ana, nego hafiz hadisa. I šta smo rekli da je, šta znači hafiz u hadisu? U hadisu. Sjećamo li se prošli put, oni koji su bili prošli put? Je li uh, eh, muhadif i hafiz, je li to isto? I šta, šta znači hafiz i muhadif? Hafiz je veća. Veća titula, je li? A muhadif? Hafiz. Ne navodi se broj. Ne navodi se broj. Mi smo rekli za, da onaj koji poznaje većinu, jeli, većinu hadisa, rivajeta, ravija i njihova stanja, i, znači ocjene vjerodostojnost hadisa. E, on se zove, znači njegov ime je Jahja, Jahja Šerafuddin. To je njegovo ime, a ima još znači, u svojom rodoslovlju, ima nekoliko, da kažemo, e, njegovo porijeklo je Ibn Muri, Ibn Hasan el-Hizami el-Hurani. Vi ove stvari ne morate, ko hoće može i zapisati, ali one će biti dostupne svima kasnije. El-Hurani el-Nevovi el-Šafi. Ovo sve njegovi nadimci koji određuju njegov identitet i njegovu pripadnost uh, određenom plemenu, odnosno njegovo porijeklo, pripadnost određenoj regiji, mezhebu, čak se ovdje navodi jeli, i ovaj pripadnost mezhebu, pripadao je šafijskom mezhebu. Uh, odnosno bio je fakih i učenjak šafijskog mezheba. Njegov nadimak je bio Ebu Zekerija Muhjedin. Ebu Zekerija Muhjedin. E, nije volio da ga zovu, da ga oslovljavaju sa ovim nadimkom Muhjedin, to jest onaj koji oživljava vjeru, jer on je spominjao, kaže, neću nikome to halalti da me tako zove, jer kaže, vjera ne treba nikoga da je oživljava, ona je sama po sebi živa. Imam Nevevi, rođen je 631. hijđarske godine, odnosno 1233. godine u, u selu Neva. Selo se zove Neva uh, u današnjoj Siriji, odnosno pokrajina Horan ili Huran, zato se zove El Hurani u, u Siriji, u današnjoj Siriji. Nažalost, moram se malo svrnuti, eh, Sirija je, odnosno Damask ili Šam, uvijek su bili uh, ovaj poznati po svo, poznanju od kako su osvojeni od strane muslimana, odnosno oslobođeni da kažem, uvijek su bili poznati po mnoštvu učenjaka, pobožnjaka, to je bereket, odnosno blagoslov je u tom, na tom prostoru. Nažalost, danas, danas su protekli pet godina jeli, ovaj, imamo veliko, jedno veliko krvoproliče, ako nije jedno od najvećih sigurno historiji uh, islama i muslimana. Ali vjerujemo, budimo ubijeđeni da će muslimani, da će se uspjeti da kažemo odbraniti i očistiti od svih onih koji žele da naude Šamu i njegovim stanovnicima. Što se tiče mama Nevevija, on je već u ranoj mladosti bio poznat po, svoj, po svojoj ovaj, e, po svo, svojoj naklonosti da uči i da, da stječe nauku, da stječe znanje. Već se znači od malena moglo primijetiti na njemu da voli učiti čak nije volio da se igra sa djecom, nego je svoje vrijeme provodio učeći prije svega sa svojim ocem, jer njegov otac je bio također učen u tom mjestu, u Neviju gdje su živjeli, i posjećivao je često uh, odrasle ljude, odrasle ljude i učene ljude od kojih je učio i ovaj, uh, od kojih je uzimao savite kao dječak. Znači, u njegovoj biografiji se spominje da je još kao dijete naučio Kur'an na pamet. To oni nisu smatrali nekim znanjem. Havafiz Kur'ana prije svog punoljetstva je bio. I naravno, zbog eh, te sklonosti da uči i da pamti, imao je izuzetno jaku memoriju, bio je bistar, bistro dijete, jer njegov otac, njegov otac je odlučio, uz, znači nakon savjetovanja sa nekim učenjacima, odlučio je da ga odvede u, u Damask. Pošto je Damask bio centar islamskih nauka i centar islamske civilizacije, kulture i svega, jel'i? Tad, tako kada imam nevevi napunio 19 godina. 19 godina njegov otac ga je odveo u Damask da uči kod jeli, tamošnjih islamskih učenjaka koji je bilo mnoštvo u to vrijeme. Mnoštvo. Kao što je bila, znači tada, tada u to vrijeme i prije toga, islamski centri, naučni centri, kulturni centri bili su, znači Medina, Meka, bili su eh, Bagdad, Damask, spominje se Kufa i Basra isto da su to bili islamski centri, znači da Bagdad, Kufa i Basra nalaze se gdje? U, u Iraku, a Damask se nalazi u Siriji. Znači, njegov otac ga odvodi u 19. godini u Damask da uči, da tamo stječe znanje, jer tamo su bili, pored tih brojnih učitelja, alima, muderisa, bilo je mnoštvo, odnosno e, raznovrsne naučne, e, naučne institucije, odnosno ustanove. Tamo je bilo već škola u to vrijeme, I značajno je napomenuti, kao što navodi šej muhadif Šuaib el Arnaut, da je Damas, kaže, u to vrijeme imao više od tri stotine medresa, odnosno naučnih ustanova različitog profila. Bilo da se izučavao Kur'an, hadis, akida, arapski jezik ili nešto drugo. Po svome dolasku Damas, kaže, prvo, e, imam i nebevi slušao je kod, kod poznatog šej, šejha Abdul Kafija, Abdul Kafija, Ibn Abdul Melika Ar-Rabija. Ova imena, ako joj hoćete zapišite, ako nećete, možete, ovaj, kasnije možete naći. A kasnije je učio pred poznatim alimom Abdurrahmanom ibn Ibrahimom El Furqahom, pred kojim je učio duži period. Kasnije je ovaj mu je učenjak pružio ono što je mogao i upućuje ga na trećeg učenjaka koji je bio poznati imam u šerijetskom pravu, i profesor poznate škole El Medresetu Ravahije. Poznata škola u to vrijeme El Medresetu Ravahije, a taj učenjak je Kemalu Din Ishak ibn Ahmed ibn Othman El Magribi. Ovu školu zapamtimo, znači El Medresetu Ravahije, dobila ime po njenom osnivaču, koji je i imao ovaj, poznati kao Ibn Rawaha. Ibn Rawaha. Umro 622 hijdreske godine. Ta škola u kojoj je pohađao imam Nevevi, eh, u njoj su poučavali velikani hadijski znanosti, poput Ibnu Salaha, Behaudina Esubkija, Velijudina Esubkija, Kemala Ibn Ezemlekanija, Sejfudina El Ermevija, Šemsudina El Maktisija i drugi. Ovo su velikani, naravno, koji su nama, za koje smo mi rijetko čuli, ali to su uh, kada se spomenu među islamskim učenjacima, to su velikani, velikani islamske znanosti, velikani muhaddisi, faqih i tako dalje. E, sada kada govorimo o imamu Neveviju, o njegovoj, e, širini njegovog znanja i o, toj, o tome koliko je bio pametan, inteligentan, kako je brzo pamtio, samo ću vam navesti ovaj podatak, jeli, e, brojni izvori navode da je on e, kod svojih učitelja učio hadis, učio hadis, slušao hadis i pamtio. Tada se pamtile knjige, djela su se pamtila. Dijelo od 100, 200, 300 stranica pamti se skroz na pamet. I naučio je, pored tih dijela koje je učio, naučio je sljedeća dijela, na pamet ih je znao. Sahih Buharije, Sahih Muslima, Ebu Avane, Sunen Ebu Dauda, Tirmidije, Nesaje ibn Mađe. Znači to je kutub Site. Sunen od Bejhekija mu, uh, Maliku Muleta, Musned od imama Šafije Ahmeda i Darimija, Jebu Ja'la, od uh, Šerhu Sune od imama Begavija, Amelul Jevmi Valele od Sunnija, El Džamiju li Adabir Ravi Osami od Hatiba El Bagdadija, El Ensabu od Zubera ibn Bekara i druga djela. Ovaj djela znao na pamet. Sad zamislimo o kakvom se kapacitetu, kakvom, jeli, velikanu i učenjaku se radi. Nažalost, kažem, u, stvarno, u to vrijeme ljudi su bili pametniji, lakše su pamtili zato što njihov um i njihova srca nisu bila zaprljana kao što su naše. Što se tiče njegovih uče, e, učenika, on je, s obzirom da je kasnije postao znameniti i poznati učenjak u islamskom svijetu, jeli, li nećemo nabrajati njegove ovaj učenike, ali hoću kazati da je veliki broj, da je on bio mamac ovaj mnogim eh, muslimanima koji su koji su bili gladni znanja, da je bio mamac, pa su dolazili svi krajeva islamskog svijeta i učili kod imama Nebevija. Imao je na stotine učenika svoji. Što se tiče dijela, njegovih dijela koje je ostavio, koje je pisao u, u to vrijeme, ona su, ona su mnogobrojna. S obzirom da je živio samo 45 godina. 65 godina je živio, ostavio je mnogobrojna djela. Znači, rijetki su učenjaci koji su tako kratkom periodu ostavili za sebe toliko djela. Ako, ako znamo da je u 19. godini došao jeli, u Damask, kada je, kada je počeo ozbiljnije da izučava islamske znanosti, onda vidimo koliko mu je ostalo i koliko mu je ovaj trebalo vremena da napiše takva djela. Ali ako analiziramo njegov život, ako analiziramo uh, E, njegovu biografiju o tome koliko se odricao od Dunjaluka, onda možemo shvatiti kako je uspio da u tako kratkom vremenskom periodu napiše toliko, toliko dijela. Znači, prije svega, on je bio skroman. Bio skroman. Vidjet ćemo kasnije koliko ga je Dunjaluk zanimao. Bio je skroman, bio je uporan. I kaže, što se tiče njegovog sna, posebno u prve dvije godine stjecanja znanja, kaže, nikada nije spavao na krevetu, na ležaju nego uvijek spavao kada bi, ga, kada bi se umorio i kada ga savlada, sam tako bi spavao. Zaspi, pa kad se probude, opet nastavi da čita, da uči. Dvije prve godine, kaže, nikada nije spavao na ležaju, nego gdje ga san savlada, obori on tu, tu je spavao. To je jedan od razloga. Znači, vrlo je malo jeo i pio, vrlo malo. Spominje se u njegovoj biografiji da je uglavnom jeo suhi hljeb, da ga umakao u neko ulje, odnosno u neki začin i to mu je bila glavna hrana. Pored toga bio je e, izvanredno nadarena osoba posebne intelektualne znači snage, izuzetne memorije. Bio je izuzetno bistar, pametan, lako pamtio, a povrh svega bio je uporan i radin. Ovo sve što navodimo, to su karakteristike uspješnog čovjeka. Ne samo ono vrijeme, nego i dan danas. Mnogo radi, malo spava, malo jede. Uporan, radin, čestit, naravno, bogobojazan, tako dalje. Neki izvori navode kada je došao u Damask da je svaki dan slušao 12 predavanja. Svaki dan je slušao 12 predavanja, nije imao ni vikenda, ni odmora. Nažalost, nama je neke teško da dva, tri sedmično. I onda se pitamo je li kako su ovi učenjaci uspjeli da postignu ovoliko u takvom periodu. Nekada, kada govorimo o ovakvim ličnostima, pomislimo da su da je to fantazija, da je to nešto ovaj da je to nešto nestvarno. Pored ove njegove skromnosti e, spominje se znači da je koristio svaku, svaku slobodno vrijeme i za ibadet, da je bio pobožan, izuzetno pobožan, pa se spominje e, da nije bio oženjen. I to je jedna od njegovih ovaj osobina, odnosno ono što se navodi u njegovoj biografiji, da nije bio oženjen, Tako poznati muhadith ovog vremena, Abdul Fetah Ebu Gude, spominje u svome dijelu El ulema ul uzab, neoženjena ulema, el ledina atheru ilme ale zavač, koji su oni koji su dali prednost znanju nad ženitbom. Ovo naravno nije, ovo je njegov izbor bio. Mi znamo da Islam postiče na ženitbu. Ali velikani poput njega, njih navodi oko 35 velikana islamskih učenjaka, navodi Abdul Fetah Ebu Gude, u čim biografijama se spominje da se nisu ženili. Između njih je ko Ibn Taymije, spominje se za njega. A da, današnji jedan veliki učenjak, današnjice, oni možda ste čuli za njega, šejh e, Šenkiti, koji danas e, fakih, poznati fakih, islamski, zaista enciklopedija jedna, i on također nije oženjen. I spominje se da još neke tamo islamske učenjake koji nisu jeli, e, htjeli da se žene radi izučavanja islamske znanosti, da se uh, duboko posvete izučavanju islamskih znanosti i da budu zaista istinski učenjaci. Što se tiče njegovih dijela, navišćemo neka od njih. Rekli smo da je živo 45 godina, napisao o, veliki broj dijela. Na prvom redu, njegovo najpoznatije dijelo, nije ovo koje ćemo mi raditi, ovi 40 hadisa, naravno, najpoznatije dijelo je e, komentar muslimovog sahiha, El Minhađi. El Minhaj, poznat kao El Minhaj, i to je njegovo kapitalno djelo. Njegovo kapitalno djelo i svi se slažu, svi islamski učenjaci se slažu da je to djelo najbolji komentar, najbolji komentar muslimovog sahiha. Drugo djelo je, vjerovatno ste za njega čuli, djelo koje je prevedeno i na naš jezik i sahih muslim je preveden na naš jezik, uh, e, Riyadu Salihin. Riyadu Salihin, to je djelo koje je prevedeno davno još u, u ratnim godinama imalo više prijevoda, a u posljednje vrijeme izašla su dva, odnosno trebaju da izađu tri toma, Rijadu Salihin sa komentarom, radost, pogledaj tako. Radost, ste vidjeli dva toma su već izašli. Radost pogleda se zove. Još treba treći tom da izađe i to je Rijadu Salihin sa svim hadisima i sa ko komentarom. Thank you. Pored toga imamo Tehdibul Esma wal Lugat, ovo su manje poznate djela, Minhađu Talibin, Tashihu Tembih, također El Evkar, to je jedno njegovo poznato djelo El Evkar, Bustanu Arifin, Raudatu Talibin, Etibjanu Fijadab, Hameletil Kur'an, ovo djelo govori o, o adabima Hafiza Kur'ana, onih koji uče Kur'an, djelo El Međmu'a, djelo iz Fikha, Et Deqaik, Menarul Huda, El Meqasid, Et Takribu Et Tejsir, I ovo 15. dijelo, ono je 15. po redu, jeli, po značaju važnosti, to, to je ovi 40 nevevjevi hadisa ili poznato kao El Erbe'une nevovije. Što se tiče ovog dijela, to je zbirka od 40 hadisa, odnosno od 42 mi smo spominjali. E, I malo ćemo kasnije se vratiti na to dijelo kada budemo o njemu govorili. Također, od njegovih dijela su dijelo El Fetawa, e, fete, odnosno pravna rješenja, el idah, el ishad, hulasatul ahkam, menakibu šafi i tako dalje. Ovo su, ovdje, ovdje smo nabrali 20 njegovih dijela. Da je pisao svaku godinu dana, trebalo bi mu koliko? 20 godina sa onih 19.39. To su ogromna dijela. Samo kad čitamo ovaj komentar muslimov, komentar muslimov sahiha, to, to je 15 tomova. Negdje manje zavisi od izdanja. Jel? E sad da se malo osvrnemo na njegove osobine. Imam i nebevi, znači da vidimo njegove osobine, ko je taj velikan. Ko je taj velikan o kojeg se trebamo ugledati i čije znanje dan danas se jeli, koristi i spominje. Zanimljivo je da ovih 40 hadisa, kažem, da se i pored toga što se radi u malom dijelu, ovo je 40 hadisa sa komentarom, ipak je to dijelo uh, doživjelo mnoge komentare od strane velike islamske učenjaka, prevedeno je na, na mislim možda na sve jezike gdje ima muslimana, tako da je to a, samo ovo djelo jedno kapitalno djelo. Oni koji izučavaju biografiju, biografiju imama Nevovija, njegove osobine i vrline mogu ostati fascinirani. Znači brojnim i plemenitim osobinama i vrlinama koji imao ovaj e, učenjak. Mi ćemo samo spomenuti neke. Njegova intelektualna snaga i memorija. Već smo malo spominjali da je bio izuzetno pametan, bistar, i da je uspio tolika djela naučiti na pamet. E, znači, on je bio izvanredno pametan, izvanredno oštruman, imao jaku memoriju. E, postoje hafiz hadisa, ono niko ne spominje da je bio hafiz Kur'ana, postoje hafiz hadisa i najveći stručnjak za hadijske znanosti u svom vremenu. Znači, u svoje vrijeme bio je najveći muhadif i najveći stručnjak za hadijske znanosti. Kaže, imam e, hafiz vehebi, ističe da je uz titulu hafida hadisa kojom se okitio, on je postao ekspert, znači stručnjak u oblasti hadijske terminologije, to je mustalahul hadith, teorije haditha, odnosno komentara haditha, prenosilaca hadisa, rekli smo da je o njima sve znao. Znači to su senedi i e, jeste da se ti prenosioci ponavljaju mnogim senedima, ali znao je o njima sve osobine i danas dan ima učenjaka koji znaju hadisa kada se spomene šu'be, ko je šu'be, kada se spomene, spomene jeli, Eseuri ili Ibni Ujajne, da zna ko je Ibni Ujajne, je li on pouznan, povjerljiv, od koga prenosi i ko od njega prenosi i danas dan ima takvi učenjaka. Znači, poznavao je također e, skrivene mahane hadisa, bio je naj, najbolji poznavalat šerijetskog prava ili fikha u svoje vrijeme, posebno šafijskog mezheba kojim je oni pripadao, kao što smo rekli. Znači, bio je alim šafijskog mezheba. To je što se tiče njegove, njegove intelektualne snage, memorije, pameti, a da vidimo šta kažu o njegovoj pobožnosti, njegova pobožnost. Pored toga što je veliko um, vrijeme, odnosno dosta vremena provodio učenju, čitanju, imao je vremena i za ibadet. Jer ne može znanje bez ibadeta. Ne može znanje bez ibadeta i toga moramo biti svjesni. On je imao vremena za ibadet, za namaz, i klanjao je toliko često klanjao kaže da bi ovaj klonuo i oslabio zato što nije spavao rijetko je spavao i klonuo bi oslabio pa mu je Rešid ibn Muallim prigovorio i kazao mu je je li zašto toliko iscrpljuje sebe fizički toliko uči pa toliko klanja i tako dalje on je odgovorio jedan je Allahov rob toliko postio i Allahu ibadet činio pa mu je čak i koža pozelenila To je bio njegov odgovor. Koliko je bio bogobojazan i čestit, pobožan, govori jedan slučaj, kaže da nije nikada htio da jede čak ni voće koje su mu drugi davali, za koje nije znao odakle im. Stanovnici Damaska koji su mu donosili voće, nije htio da uzima to voće, nije htio da ga jede, plašeći se da, da nije uzeto od nekog jel, bez njegove dozvole ili da nije vakufsko, da nije vakufsko voće, otrgnuto iz vakufskog voćnjaka. Znači, bojeći se porijekla onoga što dobija, one hrane koju su mu donosili, bilježe neki izvori, kaže da ni od kog ništa nije htio primiti ni hranu, ni odjeću. Prima ono samo što su mu njegovi roditelji slali. Njegovi roditelji su ga hranili, odjevali, tako kaže, da, navodi se da mu je majka slala odjeću, otac hranu. Majka mu je slala odjeću, otac hranu. E, već smo spominjali e, što se tiče njegove hrane da je e, bila tako skromna, jeo suhi hljeb sa najobičnijim začinima. Kodara pa je to poznato da, da umaču hljebu u začine sa maslinovim uljem ili bez ulja. To je jeli, hrana onih velikana i pobožnjaka. Kaže, ja nosio je pamučnu odje, odjeću i odjeću od uštavljene kozije kože koliko nije bio vezan za Dunjaluk, koliko nije bio vezan za Dunjaluk i njegove blagodati, najbolje svjedeći jedan primjer kaže, kada je bio na čelu one škole, El Ešrefije, kaže, e, škole za hadis, hadiske škole u Damasku, bila mu je određena veoma visoka plaća. To nije on tražio, nego oni koji su o, se brinuli o toj školi, odnosno iz vakufske imovine se plaćali mu derisi mu hadifi. Bila mu određena visoka plaća. Međutim, kaže on, on od 665. godine pa sve do smrti, radeći u toj školi, nikada nije uzeo tu plaću, nije uzeo novac za svoj rad. Već bi, kaže, tu godišnju ušteđevinu, zaradu, koristio za kupovinu zemlje ili knjiga koje je uakufljavao za potrebe škole i studenta. Kupio bi zemlju, sakupio godišnju plaću, kupio bi zemlju i knjige za ško, ovaj, učenike koji su pohađali tu školu bio je izuzetno hrabar. Izuzetno hrabar kao alim u to vrijeme. Znamo da su u nekada u prošlosti, u muslimanskoj historiji, vrlo, vrlo često su vladali tirani, diktatori, kojima je bilo jednostavno da, da, ovaj, da zatvore alima, da ga muče, da ga pičuju, da ga protire i tako dalje. Oni, međutim, pored toga on je bio izuzetno ovaj, hrabar. E, poštovao ga i narod, ali i vlast. Čak ga je se vlast bojala znajući kaže za ugled koji uživa u narodu. Kaže jednom prilikom nakon rata sa Tatarima, to je bilo vrijeme kada su muslimani ratovali s Tatarima, kaže država je prisvojila brojne privatne posjede, uzela je od ljudi privatne posjede za, kao za korist države, čemu se ne vevi u pismenoj formi, oštro su prostavio vlastima, pisao im prigovor vlastima da je to, to nije dozvoljeno, da je zabranjeno, Međutim, to naravno vlast ga nije poslušala. Međutim, on je kasnije otišao direktno. Direktno otišao ovaj, vlastima, odnosno vladarima i rekao im, ukazao im na taj prijestup da je to ovaj, zabranjeno i tako dalje. Nakon tog oštrog nastupa, svog oštrog nastupa, znamo da je najveći džihad kazati, nepravd, ovaj, kazati istinu nepravednom vladaru. Nakon tog njegovog oštrog nastupa i istupa, kada je vlastodršci su naredili da se imam nevevi kazni. Šta mislite kako su ga kaznili? kaže da se skine sa položaja na kome se nalazio i da mu se ukine plata. Međutim, u to vrijeme, kaže, na njihovu žalost službenicu obavijestili vladara, kaže da, nevevi, da se nevevi ne nalazi ni na kakvoj državnoj funkciji i da nema uopće plate. Tako da ga nisu mogli ne kazniti. E, nemoguće je navesti sve vrline i osobine ovog velikana, ovog islamskog genija, slobodno možemo kazati. Zato smo se zadovoljili samo s ovim što smo spomenuli, još samo na kraju da spomenemo jel, da imam nebevi, rek smo da je živio svega 45 godina. Pre samu smrt, kaže, imam nebevi se vratio u Damask, u kojem je proveo 20, pardon, vratio se iz Damaska u kojem je proveo 28 godina. Bio je 28 godina u Damasku. Vratio se u svoje, u svoje rodno mjesto Nevoa. I kaže, kada je došao, posjetuje, posjetuje kaburove svojih učitelja, mudarisa, na kojima je plaćući učio dovu za njih. Moleće Allaha eh, Đelešanhu da im se smiluje. Kaže, nakon toga obilazi svoga oca i prijatelja i oprašta se od njih, a onda je posjetio i Kudz, Jerusalem. I nakon toga se ponovo vraća u svoj, rodni, eh, u svoj rodno mjesto Neva, gdje se razbolio i umro u tom mjestu 24. ređepa 676. godine po Hižri, odnosno 1200. 77. godine po Isao a.s. u 45. godini života. Ovo je ukratko biografija imama Nebevija. E, napisana su jeli, e, mnoga dijela o imamu Nebeviju i koja sadrže i tu biografiju i onaj ko, ko želi opširnije morao bi da se jeli, osvrne ta dijela. Ali ovo što smo čuli o njemu, sama činjenica da je bio velikan, da je napisao ovoliko dijela, da je bio tako pobožan, tako skroman, da je živio samo 45 godina, kažem, napisao toliko dijela i toliki je alim bio jasno govori o kakvom se velikanu radi. E, sad ćemo prijeći na njegovo dijelo. Na ovo dijelo koje, smo, koje ćemo za Allahu Đelšanu dozvolu obrađivati, čije ćemo hadise učiti, El Erbeune Novovije. Rekli smo da je to jedno od njegovih najpoznatijih dijela, iako je po svojoj ovaj, eh, veličini, da kažemo, po svome obimu eh, malo dijelo, malo dijelo, to je samo 40 hadisa i on ima neki komentar, jeli kratki komentar toga. Mi imamo na, na bosanskom ovdje prijevodi na arapskom zajedno, pa ćemo o tome malo kasnije. E, ja ću u samoj knjizi, u, svam, u samom dijelu, LRB une nevovije, imam nevevi, e, piše svoj predgovor, predgovor o tom dijelu, koji je izuzetno bitan i značajan da, da ga čujemo, da ga poslušamo. I on govori, govori šta ga je ponukalo da piše ovo dijelo i govori o tom samom dijelu. Pa kaže imam i nebevi, prenosi se od Ali ibn Abi Taliba, Abdullah ibn Mesuda, Muada ibn Džebela, Ebu Derde, ibn Omera, ibn Abasa, Enesa ibn Malik, Ebu Hureyri, Ebu Sa'id al-Hudrija, sa različitim predajama, da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao, To je onaj hadis koji smo spomnjali prošli put. Men hafiza ala ummeti arba'ina hadithan min amri diniha, ba'athahu Allahu jevom al qiyamati fi zumretil fuqaha wal ulema. Ko za moj umet nauči, ovdje neki prevode kao sakupi, i prenese 40 hadisa od ove vjere, Allah Đelešanuhu će ga na sudnjem danu proživjeti u društvu fakiha i uleme. Fakih je oni koji se bavi islamskim propisima, propisima halale harama, a ulema je općenito, općenit izraz, jeli, koji obuhvata učenjake koji su bili stručnjaci u drugim znanostima. Kaže, u rivajetu od Ebu Derde stoji rivaj, drugi rivajet ovog hadisa, kaže ja ću mu na sudnjem danu biti šefađija i svjedok. Zauzimat se za njega je svjedok za njegove vjere. U rivajetu od Ibni Mesuda stoji bit ću mu rečeno uđi na koja vrata hoćeš, od dženevska vrata hoćeš. I u rivajetu Ibni Omera stoji bit ću, kaže, bit će upisan u društvo u Leme i proživljen u društvu šehida. Različite predaje s ovog hadisa, Kaže imam i nevevi, svi hadijski eksperti, muhadithi se slažu da su, da su sve predaje ovog hadisa daif slabe. Sve predaje ovog hadisa su daif slabe. Ovo koji govori o vrijednosti 40 hadisa. Kaže islamski učenjac ovom poglavlju 40 hadisa napisali mnoga dijela skoro da im se broj ne zna. Mi smo spominjali prošli put da su neki sabirali 40 hadisa iz oblasti akide, neki iz oblasti ahlaka i tako dalje. I on navodi, imam nevi uvod ovog dijela, navodi isto hadisa. Pa kaže, a među prvima je bio Abdullah ibn Mubarek, Muhammed ibn Eslem Tusi, Hasan ibn Sufjan Nesevi, Ebu Bakir, Ebu Bekir Ađiri, Ebu Bekir Asfahani, Dar Kutni Hakim, Ebu Nuaym, Ebu Abdurrahman Sulemi, Ebu Sa'id Malini, Ebu Uthman Sabuni, Muhammed Ansari, Ebu Bekir Bejheqi i mnogi drugi od prvih i potonjih generacija. Mnogi su pisali. Dan danas pišu islamski učenjaci izdvajaju 40 hadisa, u određenoj tematici. Kaže imam nevevi, klanjao sam istiharu i donio odluku da sakupim 40 hadisa slijedeći spomenute imame i učenjaka i velikane islama. Vidimo da su muslimani imali običaj da za svaku odluku u svome životu, koja i najmanje važna, da klanjaju istiharu. I to, to treba da bude i naš običaj. Treba da učimo, treba da upišemo fakultet, školu, da se ženimo, da putujemo, treba da uradimo neko djelo, treba da započnemo nešto, treba klanjati istiharu u kojoj tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala da ako je to djelo i ta odluka dobra za nas, da nas tome pomogne, ako nije dobra da nas da nam dadne jednostavno da, da odvrati to od nas. Kaže, islamski učenjaci su složni da je dozvoljeno postupiti po slabom vajiv hadisu u posebno vrijednim dijelima ona dijela koja, koja govore, znači hadis koji govore o vrijednostima određenih dijela, ali pored toga ja se ne oslanjam na spomenuti hadis 40 hadisa, nego, nego na poslanikove, sallallahu alaihi sallame, riječu sahih predajama, neka oni koji su prisutni prenesu onima koji su odsutni i hadis neka Allah podari sretan, odnosno udoban život onome koji čuje moje riječi, svati ih i prenese ih onako kako ih je čuo. Mada ovdje ova nevjeva izjava je sporna jer kažu islamski učenjaci da se sva, sva ulema islamska ne slaže po pitanju da se može postupati po daif hadisu. Znači ako, ako nema drugi hadisa koji ga pojačavaju i koji jeli, potvrđuju njegovu vjerodostojnost. Neki učenjaci kaže se kupljali hadise vezane za temelje vjeri Akajd ili Akidu. Neki su iz oblasti fikha, treći pak hadise vezane samo za džihad. Četvrti, ono što se veže za skromnost, odnosno zuhd, neki opet hadise koji govore o lijepom ponašanju, ahlak, i sve su to bile njihove dobre namire. Allah bio zadovoljan svima njima. Pogledajmo kako su učenjaci, kako su misli i govorili jedni o drugima. Uvijek su hvalili jedni druge i branili jedni druge. Kaže što se mene tiče, donio sam odluku da sakupim 40 hadisa koji će biti važniji od svih spomenutih. A to je 40 hadisa koji će objediniti sve spomenuto svaki od, od hadisa je ujedno jedno od osnovnih pravila ove vjere. To jeste svaki hadis sadrži u sebi jedno od pravila vjere islama ili principa koje su kasnije utemeljili islamski učenjaci. Kaže, islamski učenjaci neke od tih hadisa opisuju kao hadise koji, u, na kojima se temelji vjera islama. Neki od ovih hadisa koje on sakupio, neki ih opisuju kao pola islama, a neki opet kao trećinu i slično tome izabirući hadise, uzeo sam sebi za pravilo i kao obavezu da to budu samo vjerodostojni hadisi koji su većina u dva sahiha, odnosno sahih Buhari i muslima. Kaže, hadise sam na, navodio bez seneda, bez lanca, prenoslaca, kako bi se lakše pamtili, a time bi bila veća kori za čitavce. Naravno, pogledamo i danas dan, kažem, muslimani učeo je hadise na pameti. Danas u islamskom svijetu imate mnoga da kažemo, natjecanja, takmičenja, gdje, gdje omladina, gdje djeca uče ove hadise, gdje djeca uče ove hadise. I ovo su možda sigurno, možemo kazati, najpoznatije dijelo, hadijsko dijelo, kraće malo dijelo koje se ovaj izučava od, znači, i među djecu, i među omladnu, među, i među starima. Svako onaj ko teži ahiretu, trebao bi da pozna i nauči ove hadise. To zbog toga što oni sadrže temelje ove vjere i ukazuju na sva dijela pokornosti, a to će primijetiti svako ko, ko malo razmisli. Na Allaha se oslanjam i njemu prepuštam svoje stanje. Nekomu je svaka hvala i zahvala i uspjehe samo uz Allahovu pomoć. Ovo su bile Nevevijeve riječi od imama Nevevija ili kao uvod u njegovo dijelo, odnosno u sabiranje ovih 40 hadisa. Što se tiče samog dijela, rekli smo da ono, da ono sadrži 42 hadisa, od kojih mnogi bilježi Buhari je muslim, a mnogi od njih bilježe i drugi autori, muhadifi, islamski učenjaci kasnije koji su analizirali ovo dijelo i vredostojnosti hadisa, neki od njih su utvrdili jel, da, postoji, da postoji nekoliko hadisa koji, čija vjerodostojnost je sporna, da li su vjero, vjerodostojni ili nisu. Zato neki navode 12., 29., 30., 31., 32., 39. i 41. i 42. hadis. Da su oni sporni da kao da nisu vjerodostojni. Međutim, e, mnogi e, navode samo dva hadisa. Dva hadisa da su, da su sporni, a to je 30. i 41. hadis navode da su daif. I mi ćemo govoriti o njima, naravno, kad dođemo objasniti zašto islamski učenja smatruju da su slabi hadisi. Ovo dijelo ima preko 50 komentara na arapskom jeziku znači iako je malo dijelo, samo 42 hadisa, ima preko 50 komentara na arapskom jeziku. E, to, toliko komentara nemaju ni najveća kapitalna dijela. Nemaju to, toliko kao što je Sahih Muslim, Sahih Buharija. E, također, ovo dijelo je prevedeno na mnogi, kažem, jezike. E, vjerovatno na sve jezike e, gdje, gdje je većina muslimana, pa na engleski svakako prevedeno, na francuski i tako dalje nemam podataka tačnije na koliko jezika, ali na osnovu onoga što islamski učenjaci spominju danas, prevedeno je na, na veliki broj jezika. Hadisi govori prije svega o različitim temama vjeri. To su osnovne teme ovaj u islamu, temelji islama. Zato je bitno ne samo poznavati ove hadise, poznavati njihov tekst, nego je bitno poznavati njihove propise, pouke i poruke da bi bili bolji muslimani, da bi bolje razumijeli islam i da bi ga bolje razumijeli živjeli, prakticirali u našem životu. E, s ovim ćemo završiti večeras. E, I to je uvod. Ako Bog da uz Allahu pomoć, mi ćemo sljedeći, već sljedeći put početi sa prvim hadisom. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenu namjeru, iskren nijet, da nam podari korisno znanje i da nas pomogne u ovom hajle djelu. إذا أنا أوبرستي نشك دي آمين رب العالمين قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم